Ciu la bicicla ceno malaperos? Revoluzia transmisio por bicicloi. Provu imagi biciclon sen ceno, sen rapidum sistemo consistanta el cabloi, ingoi, leviloi, cae dentradoi, ne plu graso maculoi, ne plu lubricajoi. Shainas, scienz fixio, ciu ne? Ec de 1885, de quam nascidis in Britujo kai Germanuio la moderna bicicloi, gis nun tempe, la bicicla apparato, pedalo cranko, cranco, ceno d'entrado e de rapidum sistemo, constituas la nemal movilon de ciu biciclo. Malgrau la grava i tecnologia i progresso e kai usado de noviga i materialoi, Facte, la meccanismo de la bicicla movilo restis simila al tiu de la fino de la decnaua iarcento, basita sur pedaloi cae ceno. Ec la electrae bicicloi, malgrau la uso de electra motoro por propulsi la veturilon, basigas sur la classica meccanismo de dentrado inter la pedaloi, ceno cae dentradoi sur la malantaua rado ca ien giuste citie in Israelo tute ne conata chi el bicicla potenzo, tre versaine ocasis la unua signifa pascio por revoluzii gis funde tiun jarcentan mecanismon. En malgranda garaggio apud sia domo en villaggio de centra Israelo, evoluigis Ziv Brosh novigan sistemon por propulso de biciclo plene basitan sur hidraulica transmissilo. Ziv estas uno e la pioniroi de ultra i aviadiloi, ca talenta inventisto. Inter alie li inventis mont sistemon por savi en captitoin en multetagia construajo. En lia revolucia sistemo de transmisio por bicicloi, la rotazio de la pedaloi agas sur hidraulica pumpilo, samaxe de la cranco. La pumpilo estigas premon sur oleo, funcciigantan hidraulican motoron, kiu trovigia sur la axo de la malantaua rado, kai turnas gin tiel antauen pusciante la veturilon regulado de quanto cae premo de la oleo en la sistemo, creas sen nombron de rapidumoi. Tio estas estigas automatan continuan rapidum sistemon. Post accurate electo de la biciclo framo quiu pruvigis tauga por la proiecto, la inventisto ec laboris energie por producti funccientan prototipon interalie la componanto in de la hidraulica pumpilo li creis per novige lerta uso de tridimensia printilo. Iam quelca in monato in ziv ca siai sia i submetas la unua in prototipo in al surstrata i pesa i testoi ca laula resultoi ili daure plenumas scrupulan proceson de plibonigo. Dank al interconsento cun conata i productisto i de bicicloi, la Schipo successis collecti la mon necessan por rapide completigi la evoluon de la hidraulica biciclo, cele al gia vaste scala productado cae commerzigo. Giuste in tiu malgranda villaggio, en isolita remiso, intercomponantoi cae flugiloi de ultramalpesai aviadiloi, Oni clopodas perfektigi systemun kiu povus draste ŝangi la nunan vastan mondon de bicikloj